Habe, guk uh, esplikatzen dugu behuantzen diener uh, zer den integrazio bat zordia. Ikusten haldugu gu estan bat badizugu uh, iakasteko diz dien haurroiek nola iakurten ahaldien, uh, izbat guk nola ikusten dugun eta hek nola ikusten dien, uh, holako gaizak. Esplikatzeko amini bat uh, zer dien diz guzi hoiek eta iakasteko be, guk ikusten dugun manean ez dela hek ikusten dien manea eta hola aizago entelegatzeko e, zer den hen e, edo uh, e, nekezia. Eta elbarritxik ez txen haurrak zuentako, zentako importan da hunatzen ditzin? Be justoki hor diten be, zer den elbarrituik izatea, zumait uh, aldiz ba, batitzie hola haur uh, kakotzen hartan bereziak dienak eskoletan, eta be, trufatzeko hordez edo ez dakit eh, ulertzeko uh, aizago kumprenitzeko ze bizitzen dien haurroiek ez dira beti espres egiten ez la fite lasterka egitia edo iortea edo eh, ez kurtia eskolan edo hola Ebe, hor ikusten dizi zentako nuntien zailtasunak eta ez Hola, eta elgar bizitza bai delako, fin, uh, eh, min du juntan berduzu otaik, eta ez dukudutu denak berdinak, eta nahasketa hoi intezgarriat maiten dite bai. Ba, eskerrik haiz maite. Bai, zui. Ordin kati zuekin gutut, su, suk pada baituz aktivitaten egiteko? Diodat pilota eta gero pilota gilat zen, eh? eta eh, batek errandat eh, zinako entxeratzen rubian, nik errandakot enizala eh, mutikoa rubian hartzeko nahi honila teniz de table edo pelote bask edo hola. Hordin waikun gutut zu Sandrin zule moa de posibl izeneko festibalin. Hordin zuk txanda bat bat du zebai zer proposatzen duzu egun talier bezala? Ebenik proposatzen dit, uh, massage bat, bizkaran massagia deitzen da le ama hazi. Eh, massage japone bat. Voilà, et egiten da uh, eh, uenkarpat ez. Bizkara, eta besuak egipunteta hartino masatzen ditzat. Eta zuetako zentako importantzen e, egin aldi horta jitia eta nula pada ikendiozio? Enetako igan urtian eza hor nuen duzun eta lasgarri maite yuken dit uh, eh, abehaztu nuzun behar da eh, jente hoien ezagutziaz, voilà, uh, difentzia, difentzia ez da difentziaik anfet, eh? eta enetako zinez importanta eta ikasinalaik lan hoi banizun uh, deitzen zela anko bai eta ene haizua zela landetan bizi benintzen, pierre deitzen zen. Egin dudalaik formazioan erroi badauai uh, eh, laurtegi belago, uh, eh, banean uh, eh, gobaia bat deitzen zen hola, bela hola deitzen zila, ene modelak, eta bat, bat zen uh, fotuian uh, hegatzetik eo gazteik eta Donc euh, hartan jantzi dit uh, lanian eta lasgari hunz egiten ziozun euh, beste eskubatek uh, behan korpitza desan, ez betikine edo bedezi. Voilà. Eta um, bas batxa senditzen ziozun korpitza difenki. Voilà. bat aho beki bestia beheno eta bas batxa eta mm, voilà, hoi laket eta eni zinez euh, agradazitazun. Eta ordin jente hoi lagintzutu, jente hoik lagintzutu, ordin egin eba importantzia zuntzuetako hebentzien jenten laguntzia. Aba ezin ez important, a kontrai, uh, denek ba izuge egun batez uh, hon tarzun hoi e korpitzantako ezagutu, uh, hon egiten korpitzai ara konektatziak. Eta, eta, voilà, eta untsizan gittin, edo ez untsa, eta voilà, denentako hon egiten dizu korpitzai Ara arimatziak